So in the same way, maybe Thai Thai people อาจจะไม่เข้าใจแล้ว Dog they like eating human feces. Do you know it? Hello. พระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่าท่านท่านทราบไหมคะว่า สุนัขเนี่ยชอบชอบกินอุจจาระค่ะ Have you ever seen? ประเทศที่เจริญแล้ว ไม่ค่อยได้ได้เห็นแล้ว เพราะว่าหกหกห้องน้ำสุนัขชอบกินอุจจาระของคน แต่ว่าในประเทศที่เจริญแล้ว คนก็ถ่ายอุจจาระในห้องน้ำก็เลยไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้ Yeah, they like very much. They like very much. สุนัขชอบกินอุจจาระของคนมากค่ะ <laughs> So when they see the human feces, so they they they they are very happy. So at that time, maybe in their javana, it may not be wholesome, but it will be lobha deity mostly, with happiness. So the The dharmana will only unwholesome, ahituka only. ในเวลาที่สุนัขแลเห็นอุจจาระของคนเนี่ยสุนัขจะดีใจอย่างมากเลย และชวนะชวนะจิตของสุนัขย่อมจะเป็นอกุศลก็คือท่านยกตัวอย่างเป็นโลโลภะทิฏฐิสัมปยุตแต่ว่าในตถารมณะเนื่องจากว่าอุจจาระของคนนั้น เป็นอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาโดยโดยเนื้อแท้แล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเป็นอนิถารมดังนั้นตถารมณะย่อมเป็นอกุศลวิบาก Even though the dog likes it but he cannot change the object the nature of the object ถึงแม้ว่าสุนัขจะชอบอุจจาระของคนมากก็ตาม แต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเนื้อแท้ของอารมณ์ได้ค่ะว่า อารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเป็นอนิถารมเกิดจากกุศอกุศลกรรมของสุนัขตั้งแต่อดีตชาติ so when we instructed meditators to discern the d h a r m a n a at that time we suggested them just to do naturally whichever whichever one it is possible ในเวลาที่ท่านให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติธรรม ท่านจะให้คำแนะนำให้ผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดดูตถารมณะโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะปรากฏเป็นชนิดสเหตุกะหรืออเหตุกะก็ตามค่ะ It is what they have to do very carefully. It is difficult one to. และ นี่การกำหนดดูตธารมณะนี้ให้ให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริง ก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเห็นได้ทำได้ยากค่ะและต้องต้องทำด้วยความระมัดระวัง so after taking sakupasada and sakupasada they need to pay attention sakupasada but they need to they need to take sakupasada as an object but they need to pay attention it as rupa และต่อไป ต่อไปเราเราต้องใส่ใจจากขุประสัตในกุศลในกุศลแบบที่สองแบบแรกคือจะใส่ใจจักขูประสาท ในฐานะที่เป็นจักขูประสาท ต่อไปแบบที่สองก็คือ ใส่ใจจักขูประสาทในฐานะที่เป็นเพียงรูปรูปธรรมค่ะ so after that they need to pay attention because sakupasada the eye sensitivity is arising and perishing all the time. So seeing the arising and perishing of it, you need to pay attention it as impermanent in nature. โดยที่อันนี้เป็นการใส่ใจในแบบที่สามก็คือให้ใส่ใจการเกิดดับของจักรุปสาทะแล้วมีความเข้าใจว่า นี่คืออนิจจาค่ะคือว่าไม่เที่ยงจากกุปสัทธานี้ไม่เที่ยงนี่เป็นเม่ฟิสาม so if you want to practice anicca dukkha anatta on rupa you must see these arising and perishing of ultimate materiality ดังนั้นเมื่อท่านปรารถนาที่จะดู รูปอย่างเช่นจักขูประสาทะ โดยโดยโดยสามัญลักษณะเช่น เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังถูกบีบบบคั้นเบียดเบียดเบียนด้วยความเกิดดับ หรือว่าเป็นอนัตตาก็คือไม่ไม่มีตัวไม่มีตน ท่านจำเป็นที่จะต้องได้เห็นการเกิดดับของรูปปรมัตค่ะ Only at that time you can practice real vipassana. แต่เมื่อท่านสามารถทำได้ดังนี้ท่านจึงจะมีความสามารถที่จะปฏิบัติวิปัสสนาอย่างอย่างถูกต้องค่ะ <laughs> Some meditators they just follow instructions. They do anicca, dukkha, anatta according to the instructions. But some meditators I noticed maybe because of their past vipassana meditation practice. When they start know how to practice anicca, dukkha, anatta, and that starting from that time, they try to meditate vipassana without informing the teachers <laughs> because their mind inclined very much และผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านก็เพียงแต่ เชื่อฟังตามที่พระอาจารย์เรวตาแนะนำว่าในในในขั้นนี้เป็นแต่เพียงการปฏิบัตินามกรรมฐาน ก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนำเท่านั้นว่าให้ดูรูปในฐานะที่เป็นเป็นจักรุปศาสร์ในฐานะที่เป็นรูปธรรม ในฐานะที่เป็นอนิจจา ในฐานะที่เป็นทุกขัง ในฐานะที่เป็นอนัตตา แต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านไม่ ไม่ได้ทำไม่ได้เชื่อฟังพระอาจารย์เพราะว่าเขาเคยปฏิบัติไม่ใช่ไม่ไม่ได้เชื่อฟังเขาอยากทำเพราะว่าเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยได้ปฏิบัติวิปัสสนามาในอดีต ก็เลยเขาก็ทำไป โดยที่ไม่ได้ไม่ได้รายงานให้พระอาจารย์ทราบว่าเขาเขาทำไปเองนะคะแอบทำ But actually, for most of the meditators, when, they start mentality meditation, their insight knowledge is not mature. That's why they see the arising and perishing, but not very sharp, not very clear. So, some it is very clear since at that time. เพราะว่าในในระดับ รูปกรรมในระดับนามกรรมฐาน ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะวิปัสสนาญาณจะยังไม่แก่กล้าดังนั้นการเห็นการเกิดดับของรูปปรมัตจะยังไม่ยังจะยังไม่แก่กล้าค่ะยังยังไม่ชัดเจน so when the when meditators take Sakupasada as object mind or cognitive process arises. So in each mind moment, how many mentality exists in each mind moment, they need to descend. This is what I have to all of you yesterday. เมื่อวานนี้พระอาจารย์เรวตาได้อธิบายแก่พวกท่านแล้วว่าเมื่อเมื่อท่านได้ได้ได้ถือได้อะไรนะ ได้ถือจักขุประสาทเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็มีมโนทวารวิถีเกิดขึ้นสิบขณะแล้ว พระอาจารย์ได้บอกท่านแล้วว่าท่านจะในแต่ละจิตตขณะ ตั้งแต่ขณะที่หนึ่งไปจนถึงขณะที่สิบเนี่ยท่านจะต้องกำหนดดูนามปรมัตทั้งหมด อย่างเช่น ในขณะที่หนึ่งมีสิบสองทั้งจิตและเจตสิกท่านก็ต้องกำหนดดูนามปรมัตไปทีละหนึ่งทีละหนึ่ง Some may want to know, but it is, I think, those who have right knowledge, they understand already. Mental process arise because of taking Sakupasada as object. And each mind moment, they are their respective mental factors. To know what they are with another, with vipassana, jnana, with another mind. We need to discern. So, please see. Can I touch the tip of this finger with this, this finger? So cannot, cannot. Okay? This is the first process. So this is another process. With second mind process, we discern. That's why this is not the present. Okay? Eh? That's why if we just talk about the time, cannot see, cannot pay attention to the present mentality, it will be nearest past mentality only. และพระอาจารย์ได้ ได้บอกว่าในในบางท่านเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วว่าการการกำหนดดูเนี่ยเป็นเป็นอย่างไร แต่ว่าจะมีอีกหลายหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจพระอาจารย์จึงได้อธิบาย ว่าในเวลาที่เรากำหนดดูนามปรมัตอย่างเช่นกำหนดดูมโนทวาราวจนะที่ที่ถือจักขุประสาทะที่รู้จักขุประสาทเป็นอารมณ์ แล้วเราเรากำหนดรู้นามประมาจากจิตจิตภาษาเวทนาเป็นต้นนะคะมีมโนทวารวัจนะมีทั้งหมด 12 รวมจิตด้วย จิตที่กำหนดดูนามปรมัตตั้งแต่จิตไปไปจนถึงวิริยะวิริยะเป็นอันดับที่ 12เนี่ยไม่จะเป็นจะเป็นจิตจิตที่กำหนดรู้เนี่ยจะเป็นวิปัสสนาญาณซึ่งไม่ใช่ วิถีเดียวกันกับจิตที่ถือจิตที่รู้จักขู่ประสาทเป็นอารมณ์ จิตที่รู้จักขู่ประสาทเป็นอารมณ์ เป็นวิถีแรก สมมุติว่าเป็นวิถีแรกใช่ไหมคะและจิตที่เป็นวิปัสสนาญาณคือไปตามรู้นามประมัตแต่ละแต่ละนามเนี่ยจะเป็นวิปัสสนาญาณซึ่งเป็นมโนทวารวิถีอีกอีกมโนทวารวิถีหนึ่งยกตัวอย่างเช่น เป็นมโนทวารวิถีที่สองค่ะ เพราะว่าจิตดวงเดียว ท่านยกท่านยกตัวอย่างให้ดูนิ้วนิ้วชี้ของท่าน นิ้วชี้ของท่านไม่สามารถที่จะแตะยอดของอปลายของนิ้วชี้ได้ด้วยนิ้วชี้นั้น ก็เช่นเดียวกันกับจิตของมโนทวาราวจนะที่ถือที่รู้จักขุประสาทเป็นอารมณ์ ไม่สามารถที่จะไปกำหนดรู้จิตของมโนทวาราวจนะที่รู้จักขุประสาทเป็นอารมณ์ได้ ต้องเป็น ต้องเป็นจิตดวงอื่น เป็นวิปัสสนาญาณที่ไปกำหนดรู้ so that vipassana j n a vipassana jnana also arises in the form of mind or cognitive process และวิปัสสนาญาณนั้นก็เกิดในมโนทวารวิถีเช่นกันค่ะ so Buddha it is it is explained in the Visuddhimagga. Nyatincha Nyanincha Ubopi Vipassati. So need to practice vipassana on the for example now taking sakupasada as object. So at that time mind or cognitive process arises. This mind or cognitive process arises seeing the arising and perishing of rupa. Okay? So this is called the mental process that arises taking sakupasada as object. This is nyata. the mental process that know the object. This is also arising and perishing. So with another mental process, need to contemplate, seeing the arising and perishing of the first mental process. Another, the second mental process also, after it arises, it perishes. With the third mental process, need to pay attention, need to contemplate impermanent suffering, non-self. So, with the fourth mental process, do the third. With the fifth, do the fourth. In this way, Buddha taught. ในคำพีวิสุทธิมรรคก็ได้ก็ได้อธิบายถึงเรื่องนี้ไว้ อย่างเช่นในอรูปสัตตกะใช่ไหมคะในอรูในอรูปสัตตกะอยู่ในอยู่ในบทของสัมสัมมสนญาณค่ะอย่างเช่นในวิธีแรกในมโนทวารวิธีแรกซึ่งรู้จักขู่ประสาทเป็นอารมณ์ ก็ดูการเกิดดับของจักขู่ประสาทซึ่งเป็นรูปปรมัต เสร็จแล้วในในจิตจิตดวงต่อไปก็รับรู้อขอโทษค่ะ จิตที่รู้จากขูประสาทเกิดดับ จิตดวงนั้นเองก็เกิดดับ และในจิตดวงต่อไปที่ซึ่งเป็นวิปัสนาญาณก็ไปรับรู้จิตดวงแรกที่เกิดดับ และในจิตดวงที่สามในขอโทษค่ะ จิตดวงที่สองที่รับรู้จิตดวงแรกที่เกิดดับ จิตดวงที่สองก็เกิดดับเช่นกัน และในจิตดวงที่สามก็ต้องไปรับรู้การเกิดดับของจิตดวงที่สองแล้วจิตดวงที่สี่ก็ไปรับรู้การเกิดดับของจิตดวงที่สามดังนี้เป็นต้นค่ะ What is the reason why did the Buddha teach in this way อะไรเป็นเหตุผลที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนดังนี้ค่ะ Because sometimes meditators they are proud of themselves I can practice vipassana I can see arising and perishing of the object. But because they don't pay attention to the inside knowledge, inside knowledge itself also, after it arises, it perishes. To be able to remove attachment to the inside knowledge, Buddha taught vipassana, to pay attention to the วิปัสสนญาณะ with another วิปัสสนญาณะ a n a n o t h e r วิปัสสนญาณะ เหตุผลที่พระบรมศาสดาตรัสสอนให้กำหนดดูดังนี้ เป็นเพราะว่าในผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านเนี่ยจะมีความทนงตนว่าตัวเองสามารถเห็นการเกิดดับของรูปและนาม ดังนั้น พระบรมศาสดาจึงตรัสสอนให้เขาได้ตามดูการเกิดดับของวิปัสสนาญาณที่กำหนดดู รูปหรือนามเกิดดับด้วย แล้วก็ให้ตามดูการเกิดดับของวิปัสสนาญาณที่หนึ่งด้วยจิตดวงที่สองตามดูการเกิดดับของวิปัสสนาญาณดวงที่สองด้วยจิตดวงที่สามทำดังนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสามารถที่จะละ ความความยึดติด หรือว่าตัณหามานาทิฏฐิ Do you think possible to do? ท่านท่านคิดว่า เออเป็นไปได้ไหมคะที่จะทำได้ค่ะ Those who have penetrated ultimate mentality and materiality, nothing to see. สามารถเออสำหรับท่านที่ที่เออได้สำเร็จการกำหนดดูรูปประมัดและนามประมัดแล้วก็ ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดอีกค่ะเพราะว่าต้องสามารถทำได้ so in the Visuddhimagga there is a stage where it is instructed to practice arupa s a t a k a so at that time it is explained to to do up to the tenth vipassana jnana with the eleven it is what we are teaching in our Pa'ao Center too ในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบายไว้ในอรูปะสตกะที่อยู่ในสมัสนาญานะคะให้ให้ดูการเกิดดับของวิปัสสนาญาณตั้งแต่จิตดวงที่หนึ่งไปจนถึงจิตดวงที่สิบก็คือใช้วิปัสสนาญาณดวงที่สิบเอ็ดดูการเกิดดับของวิปัสสนาญาณดวงที่สิบนะคะและเราก็ได้สอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทำดังนี้ที่พระพระอาตอยาค่ะ so Here you may think about what you have understood in your life. The object of the vipassana is it not the present? What does it mean? และสิ่งที่อารมณ์ที่เราเห็นที่ท่านที่ได้เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว และคิดว่าทั้งทั้งหลายที่ได้เข้าใจมาว่าอารมณ์ของวิปัสสนาต้องเป็นปัจจุบันไม่ใช่หรือ What is now you see if you talk about the time mentality never can be can, can never be present object but What does Buddha mean? Kana Pichupana. Kana Pichupana. Every ultimate mentality or materiality, they have three stages. Upada, Tita, Bhanga. So if you can see arising, static and perishing, up, upada, tita, bhanga, whether past whether present, whether future, whether internal, whether external. Every ultimate mentality and materiality, they have these three stages. You must see them. It is called Kanna pitupana. และในการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ว่าจะเป็นรูปปรมัตก็ตาม ในในหนึ่งจิตตขณะของนามประมาทยกตัวอย่างนะคะ จะต้องมีขณะอุปาทะคือการเกิดขึ้นทิติคือการตั้งอยู่ และพังคะก็คือการดับผู้ปฏิบัติธรรมมีความจำเป็นที่จะต้องเห็นทั้งสามขณะย่อยสามอนุขณะเนี้ยนะคะ ไม่ว่าและอันนี้เรียกว่าขณะปัจจุบัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของท่านจะเป็นอดีต ในอดีตก็ตาม ปัจจุบันก็ตาม ในอนาคตก็ตาม ภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องได้เห็น ทั้งสามขณะนี้คือ อุปาทะทิติพังคะ นี่จึงจะเรียกว่าท่านได้ได้เห็นขณะปัจจุบันค่ะ ทั้งทั้งหลาย เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหรือที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อารมณ์ของ อารมณ์ของวิปัสสนาเป็นขณะปัจจุบัน ถ้าไม่สามารถเห็นได้ เราไม่สามารถเข้าใจขณะปัจจุบัน ถ้าไม่รู้ ถ้าไม่เห็น รู้ประมาทนำประมาทเข้าใจได้อย่างไร ไม่สามารถเข้าใจ เพราะว่าในปัญญาไม่มีอุปาดทิตาบังกะมีแต่ไหนรู้ประมาทนำประมาท หรือประมาทเกิดแล้วดับไปหรือว่าเร็วใช่เร็วมาก แต่ว่าเกิดแล้ว ก่อนที่ดับมี ตั้งอยู่ ก็ต้องเห็นแต่ในเวลาที่วิปัสสนาญาณไม่เก่กล้าเราก็ไม่สอนผู้ปฏิบัติให้เห็น แต่เวลาเราเข้าใจว่า วิปัสสนาญาณเก่กล้าแล้ว ตอนนั้นเราก็สอนสอนตอนนั้นถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่สามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารหรือพ้นจากทุกข์ได้ ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่เจริญสมาธิเข้าใจได้อย่างไร นั่นติดต่อต่อเนื่องไปตลอดชีวิต หลับตา ไม่เกินไม่ไม่เกินไม่นอน ไม่ไปที่ไหน เห็นได้ไหมเห็นไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ ถ้าอย่างถ้าอย่างนั้นก็เราต้องฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิผู้ที่จิตตั้งมั่นดีแล้วย่อง รู้ชัดตามความเป็นจริง เชื่อหรือไม่ ไม่ต้องเชื่ออาจารย์ริวดะต้องเชื่อพระบรมศาสดาสำคัญมาก ไม่ต้องพูดเลยแล้ว Mm, so I will explain a little bit more about how to discern unwholesome mentality. ต่อไปในลำดับต่อไปพระอาจารย์รัตตาจะอธิบายว่าวิธีที่จะกำหนดดูอกุศลอกุศลอกุศลจิตทำอย่างไรคะเปิด หน้าต่อไปที่เขาเขียนว่าหน้าเจ็ดนะคะที่เป็นตารางมีอกุศลมี 18 อย่างค่ะอย่างที่หนึ่งคือโลบาทิฏฐิอย่างที่ 18 คือวิจิกิจฉานะคะ ภาษาอังกฤษค่ะ ภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษค่ะ เดี๋ยวแม่ชีแปล โอเค ให้เขาไว้เลยให้อ๋อก็ดีดีดีมาก When meditators are going to practice unwholesome mental process, at that time, initially it is not easy because they need to develop unwise attention to do them. ในเบื้องแรกในเบื้องต้นที่ ผู้ปฏิบัติธรรมได้รับคำแนะนำให้ให้กำหนดให้ปฏิบัติเพื่อที่จะกำหนดดูอกุศลจิต จะเป็นการไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำเพราะว่าเขาจะต้องเขาจะต้องใส่ใจในอโยนิโสมนสิการค่ะ Because of this reason we have to teach meditators to pay attention to the concept as object ปัญญา we need to teach meditators to pay attention to the perception as the object ดังนั้นเราพระอาจารย์จะจะสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมให้ใส่ใจที่สัญญาท่านบอกสัญญาบัญญัติบัญญัติบัญญัติ conception อ๋อ concept นะ concept as object yeah ถ้า conception นี้เป็นบัญญัติค่ะให้ให้ใส่ใจที่บัญญัติเป็นอารมณ์ first they need to practice lova ditti mentality rooted in greed ในวิธีแรกจะให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติเพื่อที่จะกำหนดดูโลภะโลภะทิฏฐิสัมปยุตครับ โดยจิตที่มีโลโลภะมูลระ Is it not related to you นี่อันอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับท่านใช่ไหมคะ Very much related to our daily life เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเรามาก From morning till night ตั้งแต่เช้าจนหลดค่ำ After wake up until you go to bed. ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน So it is all the time with you. Only what you don't know, then in the ultimate point of view.